عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم anasema Allah azza wa jalla wanaume ndiyo wasimamizi wa wanawake kwa kile ambacho Allah amefadhilisha baadhi yao juu ya wengine na kwa yale wanayoyatoa wanaume katika mali zao ay arrajul qayyimun ala almar'a maana yake mwanamme ndiyo msimamizi wa mwanamke huwa raisuha yeye ndiyo kiongozi wake ndiyo raisi wake wa kabiruha na ndiyo mkubwa wake walhakimu alaiha na ndiyo hakimu wake wa muaddibuha idha i'wajjat na ndiyo wa kumadabisha pale ambapo mwanamke anapopinda anapoteleza muadibuha yeye mwanamme ndiyo wa kumadabisha idha iwajjat pale ambapo mwanamke anapokengeuka bima faddala allahu ba'dahum ala ba'd kwa kile ambacho Allah amefadhilisha baadhi yao juu ya wengine fa inna rijala afdalu minan nisa kwa kuwa wanaume ni bora kuliko wanawake warrajul khairun minal mar'a na mwanamme ni mbora mbora kuliko mwanamke ولذلك جعل النبوة مختصة بالرجال أو كما قال الحافظ ابن كثير وأجله وكفان وأتوم نجام معلوم ونوم فكياك والملك الأعظم نول فلم أو ونغوز وجو نوا ونوم تو لذلك قال عليه الصلاة والسلام ندمان أمتوم عليه الصلاة والسلام وكسيما لن يفلح قوم wallau amrahum mraa hawatofanikiwa watu jambo lao uongozi wao wamemkabidhi mwanamke hadithi ambayo imetajwa Imam al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Abi Bakrata radiyallahu anhu wa ardhahu mansib al-qadha na vile vile nafasi ya kutoa qadha hukumu qadha al alqudhati katika uislamu ni nafasi ya wanaume tu قاله الحافظ ابن كثير هيا ميسما الحافظ ابن كثير عباد الله فإن أعظم نعمة على هذه الأمة نعمة قوة يا أمه لنعمة يو السلام ننعمة يكون غزمت كتك كيفات شريع ينبور وفي يوم صلى الله عليه وآله وسلم ولما تضمنته من السعادة والخير والنجاة والفلاح يوم القيامة وقوة kuwa ndani yake sheria imebeba imekusanya mafanikio mazuri yale ambayo yatamfanya mtu kuokoka katika adhabu nzito ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama walidhalika la yakfa alaykum kwa ajili hiyo haifichikani juu yenu anna alislama jaa bilmuhafadha ala karamati almar'a kwamba huu uislamu umekuja kumhifadhi mwanamke uislamu umekuja katika jambo la karamati almar'a wasianatiha na kumchunga chunga mwanamke awe katika mazingira mazuri wa wadhiha fil maqami allaiq biha na kumweka kwake mwanamke katika sehemu ambayo yenye kuendana na utukufu wake wa hatha ala ibadiha na uislamu ukahimiza juu ya kumweka mbali mwanamke kwa yote ambayo yatakayokuwa yashinu karamataha yatakayoharibu karama yake mwanamke na atakayochafua nafasi yake na cheo chake kwa ajili hiyo Uislamu ukahimiza majukumu ya ndani ya nyumba yasimamiwe yasimamiwe katika kuleta matumizi na mambo yote ambayo yanawajibika ndani ya nyumba hiyo ya Muislamu kwa mwanamme ambaye ndio rais wa kabir wa hakimun alaiha ndio kiongozi ndio msimamizi wa mwanamke huyo na uislamu ukafarikisha baina yale ambayo mwanamme anayasimamia katika majukumu na yale ambayo mwanamke wa Kiislamu anayasimamia Allah anasema ndani ya Qur'an waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula na nyinyi wanawake kaeni katika majumba yenu wala wala msijishaue kujishaua kule kwa jahilia kwa mwanzo tabarruj aljahiliyati alula kujishaua nini maana ya kujishaua alhafidh ibn kathiri anasema waqarna fi buyutikunna ay ilzamna buyutakunna wala takhrujna bighairi haja lazimianeni na majumba yenu na wala msitoke pasi na haja haya ndo maagizo ya dini yetu ya Uislamu mwanamke sehemu yake ya kutulizana fi baitiha ni ndani ya nyumba yake mwanamke wa Kiislamu sehemu yake ya kutulizana ni katika nyumba yake wala takhrujna لغير حاجة نوالا مسيتوك كتك مجنب هايو باسنا سباب نالله كسيما ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ولا مسيجي شوه مسيجي شبدوه كتك ولو شوادي ومانزو وكيفان جاهلية مجاهد ينسيما كانت المرأة رحمه الله أنا سيما كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال إن كوام ونمك أنا توكا أنا تنبيا مبيلزا ونومي فذلك تبرج الجاهلية jahiliya basi hili ndio ambalo Allah alionikataza ambalo ni tabarrujul jahiliya ile ambayo Allah aliyokataza ndani ya Qur'an wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد إن الدعوة لنزول المرأة في ميدان العمل ميدان الرجال hakika ulinganizi njia za kuwaita watu kumwita binti mwanamke wa Kiislamu kuja katika maeneo ya kazi da'wata linuzuli almar'at lil'amal fi maidani rijal ulinganizi wito sera za kuwaita wanawake kufanya kazi katika maeneo ambayo wapo wanaume almuaddi ila likhtilaf jambo ambalo linapelekea kuchanganyika baina ya mwanamke na mwanamme ikawa ofisi yao ni moja ikawa sehemu yao ya kukaa kufanyia kazi ni moja iwe ni mwalimu wa skuli iwe ni mtu aliyoajiriwa katika ofisi iwe ni sehemu ambazo wanaume wapo maeneo hayo wanafanya kazi jambo hili amrun khatirun jidda ni jambo la hatari mno hii ni katika wito walosimama aadaul islam maadui wa uislamu kuliona jambo hili jamii ya Kiislamu ni la kawaida kwa wao. Na haya mambo leo hata hivi mimi nayazungumza, kuna watu wanakasirika, wanaona kwamba huyu anatutia uzito katika dini yetu, katika mwongozo wetu. Allah ametoa maagizo kwa mwanamke wa Kiislamu, waqarna fi buyutikunna, kaeni katika majumba yenu. Jambo la wanawake wa Kiislamu kuchanganyika katika maeneo ya kutafuta riziki, ikawa wao wamesimama kama vile wanaume wanahangaika kutafuta mishahara yao wanatafuta na wao wapate riski zao wana michango ya harusi mengi wana mambo ya kutafuta na wao wawe na chao wenyewe ajenge mwanamke nyumba yake wallahi laqad wasala al-amru ila an takhruja al-mar'a al-mutazawwija jambo leo halijaishia hapa limefikia mpaka mwanamke aliyeolewa anatoka katika mji wake anakwenda Oman kufanya kazi kisa nini awe na kijumba chake na yeye yupo ndani ya ndoa, huyo ni mwanamke wa Kiislamu na mtume sallallahu alaihi wasallam harama lilmar'a an tusafira wahda amemkataza mwanamke kusafiri peke yake la tusafiru lmara illa ma'a dhi mahram haifai mwanamke kusafiri ende katika umra ende katika hija kwa taasisi yoyote iwe itakavyokuwa ni haram dada wa Kiislamu kutoka mguu mosi mguu pili kusafiri kwenda Pemba kwenda Dar es Salaam au maeneo mengine ila awe na mahram yake awe na mahram kaka yake baba yake babu yake mume wake hawa ndo ambao anastahiki kuondoka nao haya mambo wallahi kada an yunsa yanakaribia kusahauliwa kwa Uislamu. anaambia utakwenda wapi kwani anataka niende sehemu fulani chukua nauli hapa nenda usikawie kurudi anatoka imani mwajiriwa anaenda kwenye semina wiki wiki mbili wiki tatu wewe mwanamme una jukumu gani hujajua maneno ya mtume wa Allah juu ya mwanamme ambaye ni youth, hana wivu kwa mkewe hujajua juu ya makatazo ya Allah juu ya mwanamke kukaa faragha na mwanamme, wanakaa katika maofisi huko chochoroni huko, na mwanamke kajitia kajitia ma, ma lipstick amejitia mahina na mapiko, wamekaa huko kigonga, kuna tabu mno. Unaona magazeti na chai zimewekwa, chupa na vikombe viwili vya mtu na bosi wake wewe mwanamme wa Kiislamu uliojipamba na sunna ya Mtume, huone wivu katika hili? Haya ni mambo ya haramu huu ni utaratibu ulioletwa na aadaul islam wallahi jambo hili hili jambo pamoja na kwamba watu wanayo jambo jepesi thamaratuhu almurra faida yake natija yake ni mbaya mno waulizeni wale ambao wanafanya abda iwe mtu hana tabu kwa kuwa yeye yupo katika musharaka huu kadhalika jambo hili baada yake awaqibuhu huwa kima mwisho wake unakuwa ni mbaya leo ngapi katika ndoa za watu zimevunjika Wangapi katika watu wanaishi kwa kule kulea wale watoto, hakuna mapenzi baina yao, kwa sababu kila mmoja ni mfalme ndani ya nyumba. Wewe unafungua unatembea nao, na yeye anafungua natembea naye. Wewe una gari unaingia naye, na yeye ana gari. Hapa nani atakayemwongoza mwenzake? Hatuna maana kwamba mwanamke wa Kiislamu asimiliki mali, hatupo katika upande huu. Tunazungumza uharamu wa mwanamke kufanya kazi katika maidanu rijal, sehemu za wanaume. Hili jambo ni la haramu haya ni mambo ya makosa na wewe mwanamme ambaye umemruhusu mkeo katika hilo una dhima kubwa mbele ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama na haya ndiyo mafunzo ya ma, maulama wa kiislam maulama wa sunna msome Sheikh Ibn Baz kwenye kitabu At-Tabarruj wa Khatar ameelezea jambo hili kwa maneno makali mno namna gani aadaul Islam akataja mpaka zile kauli walizozitaja kufar wao wenyewe katika madoktorat wale ambao wameona kuona athari ya mambo haya katika jamii. Tizameni jamii zetu zilivyo leo, anatoka mwanamke anayesali anayesali anayefunga Ramadhan anayeheshimu wazazi wake lakini katika eneo la kazi kana kwamba kuna aya imewaambia huku hakuna uharamu wa kuvaa ovyo anavaa nywele zake zinaonekana anavaa mwili wake unaonekana atavaa katika namna si stara lakini kwa kuwa ana madrasa fulani anayesimamia ana madrasa fulani yeye ndio kiongozi basi jambo hilo linaonekana ni jambo lenye kufaa katika jamii ya Kiislamu wallahi haya ni mambo ya makosa na hili ni jambo la haram na sisi tutaulizwa mbele ya Allah azza wa jalla ku anfusakum wa ahlikum nara na utaulizwa mwanamme vipi umemsimamia ahli yako wewe ndio ulikuwa chachu ya kumwambia tafute vyeti vyake kumhangaikia katika ofisi hii na ile ili afanye kazi achanganyike na wanaume wewe ndio ulikuwa sababu ya kumtoa katika taa ya kumtoa haya binti huyu wa Kiislamu uliotoka kwa aliyotoka kwa wazazi wake akiwa na haya zake, au wewe mzazi imekuwa ni sababu ya kuivunja ndoa ya binti yako ambaye ameamua kubaki ndani ya nyumba yake kwa hiari yake, ukasema mimi nimetoa pesa zangu, nimetoa mali yangu, naomba huyu afanye kazi irejeshe ile mali yangu katika kile nilichokitoa. Wallahi, watu wataulizwa mbele ya Allah, thumma la tusalunna yawma idhin anin naim fahamu mke ni neema kuna watu wakuoa kwa sababu hawana uwezo huo fahamu binti uliyempata wa kike ni neema Allah atakuuliza bali mtume aliyetoa bishara kwa yule ambaye atakayewalea watoto wa kike wattaqallaha fihinna akamcha Allah katika watoto hao na kumcha Allah ni kumwandalia mazingira ya kheri na bora huko akhera na kuelekea sio haya tunayoyaona leo wallahi hali nasikitisha jamii ya Kiislamu inakaribia inakaribia aadaul Islam kuichezea katika namna inayotaka jambo hili halipo katika Uislamu mambo haya ni haram kwa hiyo ndugu yangu ambaye unataka kuoa kijana wewe unayetaka kuoa kuingia katika jambo hili fahamu kwamba Uislamu haujaweka sawa baina mwanamme na mwanamke hakuna usawa kwa sababu haya tunayazungumza wanasimama baadhi ya watu wenye kuyalingania haya kwa sura ya dini wakajifanya wao ni wanaharakati. Kuna wanaharakati wa kike walisimama katika nchi hii, kina Amina na wenzake, wakawa na utaja ukadhi, wanawake wapewe nafasi ya ukadhi. Hivi si ungezuia hedhi kwanza, kama una uwezo hilo? Allah ametofautisha baina ya wanaume na wanawake ndani ya Uislamu. Hakuna usawa kati ya mwanamme na mwanamke, hakuna Uislamu wa namna hiyo. Uislamu umempa mwanamke haki yake na Uislamu kama akampa mwanamme majukumu yake na Allah akamkalifisha mwanamme wa Kiislamu abebe jambo la kumlisha antut'imaha idha ta'imta wa antaksua idha ktasait kumlisha mkeo kumvisha mkeo yote ambayo yanasimama juu yako katika kumwendeleza mkeo huyu hana hadhi wala nafasi mwanamke kuanza kuangaika kwa sababu haya tunayoyasema leo watu wanadai muktadhayatul asri kwamba haya ndio mambo ya zama za leo haiwezekani mwanamke akawa goalkeeper ndani ndani ya nyumba yeye kazi yake ni kuzalishwa tu hana maendeleo wanaume wenyewe hawatabiriki kazi yako ndio mume wako wa mwanzo halafu baada ya hapo mtafute Juma na Makame ndio ambayo wanafundishwa huku anakotoka. Kwa hiyo tamkuta anafanya juhudi, anafanya bidii juu ya kuipata kazi, iwe ya halali au ya haram, iwe ya kuvua stara yake au ambayo itakuwa stara haina nguvu juu ya jambo lile. Na wangapi katika haya wanatoka wanaenda katika maofisi yao wakiwa wamevaa mahijabu za Kizanzibari hizi, wakifika huko wanavua, utaona nywele yake, utaona paja lake, utaona kimwili chake, unakiona haya yote ni kwa sababu ya kuingia katika mambo ya haram kadhalika wengine wanasema maisha ni magumu maisha ni magumu lazima mwanamke ashughulishwe na yeye atafute kazi haya ni mambo ya haramu wallahi wepesi wa maisha hauji katika sura hiyo watu ili wapate wepesi wa maisha warejee kwa Allah azza wa jalla walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin min sama kadhalika wale ambao wenye maduka wenye ofisi ambao wao wamezimiliki wakawaajiri mabinti wa kike tena walovaa vibaya na wengine ni waislamu wanajua uharamu wa jambo hilo akawa mtu ana saluni yake anawaeka wanawake wa Kiislamu au makafiri kuathiri wengine katika namna ya ovu uhashiria zina na munkarat wallahi huyo ataulizwa mbele ya Allah leo katika dunia pumzi zinamwenda na uhai uko nao na anapata pesa na anaingiza lakini kesho itakuwa ni wabalan alayhi ni mzigo mbele ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama kadhalika yule mwenye ofisi akamleta pale binti wa watu aliyejipura vizuri aliyejiweka vizuri ambaye ana muonekano wa tabarruj ili watu waje wengi pale ofisini kwake huyu pia ana mzigo wa dhambi na yeye amesaidia katika uovu wowote utakaofanyika katika jambo hilo turejeeni kwa Allah azza wa jalla tuzitunze familia zetu da'watuna da'wa yetu jambo la mwanzo ni islahul buyut kutengeza majumba yetu haiwezekani wewe leo mwaka wa saba mwaka wa kumi binti yako anavaa ovyo na wewe unamlisha ndani ya nyumba yako haiwezekani una mke wewe unasikia mawaidha unakuja madarasani una mke mpaka leo anavaa vitandio vya haki ya Mungu huku unasimama unakemea watu juu ya ibada ya bid'a hali ya kuwa nyumbani kuko kubaya ovyo kabisa hata kusema huyu ni mke wako uwezi wallahi wanawake hawa watakuja siku ya kiyama watatukamata mikono yetu watasema ya rabbi waulize hawa hawakunifundisha adabu wala hawakunifundisha dini kwa hiyo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 اللهم أصلح رئيس زنجبار برحمتك أرحم الراحمين قم إلى صلاتك